боби ёздаҳум баъд аз ба дувоздаҳ шогирд вазифа додан исо аз он ҷо ба шаҳрҳои гирду атроф барои таълим додан ва эълон кардани хушхабар равона шуд вақте ки яҳьёи таъмиддиҳанда дар ҳабсхона менишаст хабари корнамоии исои масеҳ ба гӯшаш расид он гоҳ ӯ чанд нафар шогирдашро ба назди исо фиристод онҳо омада аз исо пурсиданд آیا شما همان شخصی هستید که آمدنش را پیشگویی کرده بودند یا ما باید منتظری کسی دیگر باشیم؟ عیسی با آنها در جواب گفت آنچه می شنوید و می بینید رفته به یحیی نقل بکنید یعنی بگویید که چشمان کوران بینا می شود و لنگان راه می گردند مخوها پاک می شوند و کرها می شنوند مرده ها از نو زنده می شوند و به بینوایان خوشخبر اعلام کرده می شود. پس خوشبخت است کسی که در حق من شک و شبه نمی کند. هنگامی که شاگردان یحیی براه در آمدند، ایسا و مردم درباره یحیی سخنش را آغاز کرد. نزد یحیی به بیابان برای دیدن چی رفته بودید؟ برای دیدن قمیشه که از وزیدن باد می جنبد. بگویید چرا رفته بودید؟ مگر برای دیدن آدمی که لباسی با شکوه می پوشد، آخر آنهایی که لباسی با شکوه می پوشند در قصرها زندگی می کنند. خلاص برای چی رفته بودید؟ برای دیدن پیغمبر؟ درست، اما به شما می گویم که شما کسی بزرگتر از پیغمبر را دیده اید. یحیی همان یک آدم که خدا در بارش در نوشتجات گفته بود. انا، من پیشا پیش تو یک آدمم را میفرستم تا به آمدنت راه تیار کند براستی به شما میگویم در بین همه آنهایی که از مادر به دنیا آمدند بزرگتر از یحیای تعمید دهنده کسی پیدا نشده است اما شخصی خردترین در پادشاهی خدا بزرگتر از یحیا است از روزی که یهیا به اعلان کردن پیغام خود شروع نمود تا به امروز پادشاهی خدا از زورآوری عذاب کشید و آدمانی با قدرت آن را زورند به دست آوردنی هستند در نوشتجات پیغمبران و شریعت موسی تا زمان یحیی پیشگویی ها آمدند اگر شما به گفته آنها باور کردن خواهید یحیی همان الیاس پیغمبر است که آمدنش را پیشگویی کرده بودند هر کی مرا میشنود بگذار گوش کند. خوش این نسل را با کی مقایسه نمایم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در کوچه بازی می کنند و یک گروه آنها به گروه دیگر می گوید ما برایتان کرنه نواختیم اما شما رقص نکردید. سرودی ماتم خواندیم نگریستید. اینک یحیی آمده روزه می داشت و می نمی نوشید اما همه می گفتند که او دیو دارد баъд фарзанди инсон омаду ҳам мехӯрад ва ҳам менӯшад аммо ҳама мегӯянд ана одами пурхуру майзада ҷураи андозгирону беинсофу рафиқи одамони радди маърака лекин ҳақ будани ҳикмати худо аз натиҷаҳояш маълум мегардад аҳолии шаҳрҳое ки дар он исо мӯъҷизоти зиёд нишон дода буд тавба накарданд ва аз гуноҳҳояшон даст накашиданд бинобарин исо онҳоро таъна зада гуфт эй аҳли курозин ву аҳли байтсайдо вой бар ҳоли шумо зеро агар он мӯъҷизоте ки ман дар байни шумо нишон додам дар шаҳрҳои худобехабари сур ва сидун рӯй медоданд одамони он кайҳо тавба карда бар тан либоси дағал пӯшида мӯйканон нишон медоданд ки онҳо аз гуноҳҳояшон даст кашидаанд لیکن همین را بدانید که در روز جزا احوال شهروندان سور و سیدون از حال شما سبکتر خواهد شد. این چونین شما ای اهل کفر نهم گمان میکنید که سرتان تا به آسمان میرسد اما شما به دوزخ پرتافته میشوید. زیرا اگر آن معجزاتی که من در بین شما نشان دادم در شهر صدوم روی میدادند این شهر تا حال از روی زمین نیست نمیشد лекин ҳаминро бидонед ки дар рӯзи ҷазо аҳволи шаҳрвандони саддум аз ҳоли шумо сабуктар хоҳад буд сипас исо гуфт шукри туро мекунам эй падар худованди замину осмон ки он чи аз одамони маълумотноку хиратманд пинҳон кардӣ ба одамони оддӣ ошкор намудаӣ оре оре падар чунин буд хости ту падарам ҳама чизро ба ман додааст ба ғайр аз падар дигар ҳеҷ кас писарро нағз намешиносад инчунин падарро ҳеҷ кас нағз намешиносад ғайр аз писар ва онҳое ки писар интихоб кардааст то барояшон падарро зоҳир кунад ҳамаи шумое ки аз бори вазнин монда шудаед ба назди ман биёед ва ман ба шумо оромӣ мебахшам чунончи барзагав барои андохтани юғ гардан мефарорад шумо низ ба юғи ман сар фароред ва аз ман таълим бигиред чунки ман нармдилу хоксор ҳастам он гоҳ ҷони шумо оромӣ меёбад зеро таҳти юғи ман будан осон аст ва боре ки ман медиҳам сабук аст